Budang sereneng gacami Damang jalanang gacami Yanggang jalanang gacami Duti jambi budang sereneng gacami Duti jambi damang jalanang gacami Duti jambi danggang jalanang gacami Dati jambi budang sereneng gacami damang jalanang gacami ตติยัมปิสังกังสารนังกัจจามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇံจรณะสัมปันโนสุกโตโลกวิตุอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเดวมนุษานังพุทโธภะคะวะติราคะโตภะคะวะตังธัมโม Sanditiko, Akariko, Ehipaziko, Opanayiko, Pachatang, Queritabo, Vinyuhi, Zupatipano, Bhagavato, Savaka Sangho, Uzupatipano, Bhagavato, Savaka Sangho, ญาญาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยาดิดังจัตตาริปุริสายุกานิอัตปุริสาบุกลาเอสาภาควโตสาวกสังโฆ อาหูนายโยปาหูนายโยดักขินายโยอันซาลิกาลานิโยอนุตรัง ปุญญเขตัง โลกาสาติสักเกกัมเมจารูเปกิริสิการาตเต จันตลิกเขวิมานี ดิเปรัตเทจักเมตารุวานากาหเน เกหาวัทุมหิเขเตพมมาจะยันตุ เดวาจาลาทาลาวิสัมเมยักขกันดะทัปปานากาทิทันตาสันติเกยังมุนิวาราวาจานังสาธาโวเมสุนันตุ ธัมมาสวนากาโลอัญยังภะทันตาธัมมาสวนากาโลอัญยังภะทันตาธัมมาสวนากาโลอัญยังภะทันตากรณิยมาทะกุสเลนะยังตังสันตังปะดังอภิสมเกจ้าสัโกอุจ จาสุอุจูจาสุวโจจาสัมมุดุอนาติมานิสันตุสโกจาสุบารโรจาปกิโจจาสาลหุกาวุติสันตินริโยจานิปโกจาปากาโพกุเลสวนานุกิโทนาจคุดดังสัมมาจาเรกินจิเยนวิญญูปะเรอุปวาลยุมสุขิโน wahe mino hontu sape sata. Pavantu suki tata yeke chipana puta tita sawata wara wana vasesa. Iha waye mahantava machima razaka anukadhula. Dita waye wadita ye chadure vasantia vidhure putava sampavesiva. siva. สัพเบสัตตาภาวันตุสุขิตาตา นัปโรปารังนิโกเบทะนาทิมัญเยทกาตจินังเกนจิปยาโรสนาปฏิกัสสัญญาณัญมัญญาสดุขมิจัยยมาตายะธานิยังปุตังอายุสาเอกปุตตมนุรักเขเอวัมพิสัพพภูเต สุมาณสัมภาวะเย อปาริมาณัง เมตังจะสัปปโลกัสมิงมานสัมภาวะเยอปาริมาณัง วุทังอัตโทจติริยังจะอาสัมภารังอเวรังอาสปาตังติทันจรังนิสินโน วาสยาโน วายาวตาสวิกตามิโทเอตังสตินอริไทยยบัพมะเมตังวิหารัง cha na na tu pu อิธรรมาหุริเทงจะอนุปกรรมสีลาวาดาสันเนนะสัมปันโนกัมเมสุภินยะเกทังนะหิจาตุกัปภะสยังปุนาเรติเต Có một thời, năm trăm vị tỷ khưu, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, nhận những lời giáo giới tóm tắt, phù hợp với từng người. Họ ra đi, và đi. Đến một khu rừng tươi xanh, vắng vẻ. Cạnh đó có một ngôi làng trù phú. Và những vị tỷ khiêu ấy đã quyết định sẽ an cư mùa mưa, tinh tấn, tu tập, thực hành thiền định, thiền quán và thiền bất định với mục đích diệt trừ tất cả mọi phiền não lậu hoặc cùng sống trong khu rừng ấy có rất nhiều phi nhân, có rất nhiều dạ xoa. Khi các vị tỷ khưu đến, với oai lực giới đức của các ngài, những chúng phi nhân dạ xoa ấy không còn ngự được trên cội cây của chính họ nữa, mà phải tụt xuống đất trong mùa mưa. Họ ở đó với hy vọng rằng các vị tỷ khưu sẽ sớm ra đi nhưng không, các vị tỷ khưu đã quyết định ở đây suốt trong ba tăng hạ. Và nhóm phi nhân, dạ xoa ấy đã bàn tính với nhau, làm cách nào đó để các vị tỷ khưu đi chở chỗ khác, không ở nơi này nữa. Họ biến hóa ra các hình dáng, họ tạo ra các mùi hôi thối và rất nhiều hình ảnh đáng sợ khác và làm tâm của các vị tỷ khưu bị dao động không an ổn, hoang mang, có sự sợ hãi. Sau khi nhận biết được sự việc trên, các vị tỷ khưu đã bàn với nhau và quay trở lại Savatthi Chetavana đến gặp Đức Thế Tôn và lành lễ. Sau khi biết được mọi chuyện, Đức Thế Tôn đã dạy nhóm tỷ khưu đó bài kinh này. Bài Kinh Từ Mi Kinh Karaniya Metta Sutta Đức Thế Tôn đã dạy rằng, Này các con, nơi nào có sự sợ hãi, chính nơi đó sự sợ hãi sẽ được tiêu diệt. Nơi nào có vô minh, ở đó cũng chính là nơi có minh được sanh khởi. Các con đã đến từ nơi nào? thì các con cả hãy quay trở lại nơi đó và hãy học thuộc bài kinh này. Hãy thường xuyên đọc tụng nó và hãy chú vào chính tâm từ của mình. Này các từ khưu, khi các ông đã chú trong tâm từ với sự an chú thì đó sẽ là sự bảo vệ tối thượng cho các ông khỏi tâm sân hận, khỏi sự sợ hãi và các loài phi nhân. Nhóm tỳ khưu 500 vị hoan hỷ đảnh lễ Đức cây Tôn và quay trở lại khu rừng cũ. Họ đọc vang rèn bài kinh và luôn luôn an trú trong từ tâm của mình. Các chư thiên, các phi nhân, các ác dạ xoa đã thay đổi tâm tính. Họ cảm thấy mát mẻ, an vui khi được ở gần những vị tỳ khưu như vậy. Và thay vì dọa dẫm họ đổi sang cung kính, phục vụ và hỗ trợ các vị tỳ khưu hành pháp. Cuối mùa an cư kết hạ ấy, cả 500 vị tỳ khưu đều chứng đắc đạo quả. Không còn có vị nào là phàm nhân. Và họ đã trở về trong sự vinh quang, hiền hách của một bậc xuất gia vì mục đích chân chánh đã từ bỏ gia đình, đã từ bỏ nhà cửa để sống đời phạm hạnh người hằng mong an tịnh, nên thể hiện pháp lành có khả năng chất pháp, ngay thẳng và nhu thuận. Hiền hòa không kiêu mạn, sống dễ dàng chi túc, thanh đạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyên niệm, không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chê. Nguyện Thái Bình an lạc. Nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn phúc hạnh. Chúng sanh dù yếu mạnh, lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt. Hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết. Nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn phúc hạnh. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nỗi oán tưởng. Như mẹ giàu tình thương, suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng đến hết thảy sinh linh, từ bi gieo cùng khắp gà thế gian khổ ải trên dưới và quanh mình không hẹp hòi oan trái không hờn giận oán thù khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh giữ niệm từ bi này thân tâm thường an lạc phạm hạnh chính là đây ai xả ly kiến thủ có giới hạnh nghiêm trì đặt chánh chi viên mãn không ái nhiễm dục trần, thoát ly đường sinh tử. Mahakaruniko Natho Hitaya Sapapaninang Puretwa Parami Sapapato Sambodhimuttamang Ete Nasak Chavache Naho Tute Chayamang Kalang Chayanto Bodhiyamule Sakyanang Nandivatano Evang Trang Vijayo Hohi จยาสุยยามังกะเลอปราชิตปาลังเกสิเสปัตวิปกคเรอภิเสกสับวทานังอากัปโตปโมดัติสุนักตังสุมังกลังสุปภาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุหุโตจาสุจิตังบัพมจาริสุปดาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปดาคินังมโนกรรมังปานิทิเตปดาคินา นิกาตวานลพันตาเทปาดาคีเนยังดุนิมิตังอาวมังกาลังจะโยจามนาโปสักุณาสสาโทปาปากะโหดุสุปินังอกันตังบุทานุภาเวนาวินาสเมนตุยังดุนนิมิตังอาวมังกาลังจะโยจามนาโปสักุณาสสาโท พาปโหดุสุปินังอากันตังธรรมานุภาเวนาปินาสเมนตุยังดุนิมิตังอาวมังกะลังจะโยจามะนาโปสักกุณาสสะโทพาพาโหดุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนาวินาสเมนตุดุขาปตาจันนิดุขาปยาปตา ชนีพยาโสกาปตาทนีโสกาหุนตุสพเปปิปานิโนเอตาวาตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปดังสัพเปเดวานุโมดันตุสัปปาสัมปติสิทธิยาทานังรัทานตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพทาภารณาพิรตาหุนตุ rachantu devata gata sabbe buddha malapata Pacheka yancha yang balang arahanta nancha te chena rakhang panda misabaso vì lợi ích muôn loài thế tôn đã tu tập trau dồi parami rồi ngài đã giáng sinh như những bậc đã đến. Trên địa cầu liên hoa, dưới gốc cây bồ đề, ngày chiến thắng ma vương, trên bồ đoàn bất thối. Do sự thật này làm tăng thêm hoan hỷ đến tất thảy chúng sanh. giờ nào thân khẩu ý thực hiện những việc tốt. Đó chính là giờ tốt, đó chính là ngày đẹp, là bình minh tươi sáng. Nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý đều sung mãn, không lầm lỗi một ai. Sống tự thân vô hại. Như vậy, chiến thắng mình mới là chân hạnh phúc. Chiến thắng được phiền não mới chiến thắng tối thượng. Cầu mong cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan. Tất cả những bệnh hoạn của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật, nhờ lòng tôn kính Phật bảo như món linh dược quý cao là pháp chấn tĩnh những điều phiền não. Cầu mong cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan. Nhờ uy lực của Đức Pháp, nhờ uy lực của Đức Tăng, mà tất cả những điềm triệu mộng mị đều thảy mau tan biến. Chư thiên đến và đi, xin mở lòng hoan hỷ, người tinh thần hành trì, an trú trong thiền định. Thuyết giảng bởi Thế Tôn chư thiên hãy hoan hỷ, hãy chuyên cần gia hộ. Với những ai thiện tâm, đang hộ trì chánh pháp, ở nơi này nơi kia, không phân biệt màu da, không phân biệt quốc độ. Uy lực bậc toàn giác, uy lực bậc độc giác, uy lực bậc thanh văn, chúng tôi sẽ hộ trì đạt kết quả viên mãn